Urtarriak amasei gaur ostirela data hau berri hon albistegia duzue, berrio zarirratiaren albiste emankizunaz e, titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi gaztegunearen eraikuntza lorazaintza lanak egitearekin amaituko da. Baseo pasealekuaren erdikaldean eta musika eskolaren onduan joiokatzen den gaztegune berria utxailaren bukaera aldera amaiturik igunen da bete-betean ala jakin jakinarazi du prentxan Raul Maizak, gazteria eta irigintzako zinegotzeak, bestetik mila bosteun euro ekipamendura zuzenduko direla helarazi du baita ekipamendu zaharraren berrerabilpena azpimarratu ere. Txekun kurtsoa natur gelan. Zuma konkauza kantolaturik, larun bat eta igandean txikunen kurtsoa eginen dute natur eskolan, txinatar medikuntza tradizionalari lotutako teknikak lantzeko eta modu batez, arnasketa, garuna eta ariketa fisikoa konexioan jartzeko. Informazio gehiagorako iru ubebikoitz.sumakonkauza.org.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 zuzen identzat ere, izen ematea esan bezala, deitu, edo mezu elektroniko bat bidali udaleko euskara zerbitzura, bederatze lau zortzi, irureun, irureun taberroita emeretzi telefonora, edo euskara abildua berriozar.es, elbide elektronikora. elektronikora. Eta bestetik, sagardotegiarekin ospatuko dute labarga elkartearen bazkide eguna. Labarga kideak larun bat honekin ospatuko dute peinaren egun handia, programazio galanta dute prestaturik egunerako, sagardotegi bazkaria bukatzarekin, aro i plumier blues musikaz gozatuko dute, atxaldez gaita poteoa egin eta bukatzeko Luciano Show musikaria ezanen dute gozagarri. eta berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa lusatu zirekiko dugu gaurko kirolen atala, garazi konta iguzu. Emakumeen regionala taldea mulierren aurka lehiatuko da tajonarren bertan igandearekin amar terdietan berriozaren aldiz, mutilien regionala itaroa uarteren aurka igandearekin eguerdiko amabiak eta laurdenetan larun batean bai berriozaren gazteak San Jorgeren aurka atxeldiko lau hauetan berriozaren ere santzer ninen aurka kadeteak a taldekoak. Eguerdiko amabietan eta igantean ordea eguerdiko amabiak eta laurdenetan kadeteak b taldekoak urkoien salesiano zen aurka. Horixek futbolari dagozkioen partiak jarraian mendialdeak elkarteari dagozkion saskibaloi partiden informazioa luzatuko dugu, garazi aurrera. Mutilen senior taldekoak peraltaren aurka dira larun bat honetan berrio zarko polikiroldegian, atxeldeko zazpirek eta amarretan noaingo polikiroldegian aldiz, zigandearekin eguerdiko amabia larden gutxitan nesken senior taldekoak noaineko nesken aurka. Kadete mutilak kaligrama ardoiren aurka larun bat honetan, zizur nagusiko polikiroldegian goizeko bederatziak eta laurdenetan berrio zarko polikiroldegian aldiz, larun batarekin ere goizean amarte erdietan nesken kadeteak aranguren multibasketen aurka. Eguraldiaz mintzatzeko egunea dugu orain, zer gaurko iragarpena garazi? Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, aldiz zeigunaren erdiko orduetan ostarteak zabalduko dira, goizalean prezipitazio txiki ertaina egingo du goizean atertuz joango dela, atxalde gau partean zaparra da txiki batzuk, botako ditu baliteke gainera elurra edo elur bustia egitea, ipar mendebaldeko aizea olbizia ibiliko da, eta temperaturei daokionean minimoak gutxi edo nahikoa jetxi eta maksimoak asko jeitsiko dira. Beraz, geroz eta freskoagoa izango dugu eguna eta alaxe datorkigu asteburua. Eta hau bezan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.